ปาตะวารตเยนกตัง สัพพังอปราทังขมตุโนพันเต อุกาสะขมามะพันเต โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธโยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโม ปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสาภะคะวะโตสาวกสังโฆตรมมยังภะคะวันตังสัทธมังสัสังขังธรมมยังภะคะวันตังสัทธมังสัสังขัง อิเมหิสการะหิยะทาระหังอาโรปิเตหิอภิ ภิปูชยามาอิเมหิสกาเลหิยะทารังอาโลกิเต ติอภิปูชยามะสาธุโนบันเตภควาสุจิราปรินิพุโตปิสาธุโนบันเตภควาสุจิราปรินิพุโตปิปัจิมาชนะตานุกัมปมานาสังปัจิมาชนะตานุกัมปมานาสังอิเมสการะทุขตาปนากา ารภูเตปฏิคันหาตุอิเมสกาเลทุกตาปนาการภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังดีกรตังหิตายาสุขายาอัมหากังดีกรตังหิตายาสุข ายะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโตภะคะวะตาธัมโม สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมาสามิธัมมังนัมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆังนามามิ สังฆังนามามิ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 นาภาควันตังเอวังกันรยานกิติสาวงอาบุงคตังอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขัวโลกวิทู ธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์านังพุทโธภควาติมันธรรมยังพุทธาภิกิติงกโรมาเสพุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิโยโตโสตาพิยานกรุณาหิสัมมาคตาโต โอเทสิโยสุชนะตังกัมลังวสุโร วันธามหังตมรนังสิรสาชินเนงตังพุทโธโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังปัทมานุสติทานังวันธามิตังสิเรนัง พุทธาสาหัสมิทาโสวะพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธทุกขาสักขาตาจวิทาตาจหิตาสเมพุทธาสหังนิยเทมิสริรันชีวิตันติทังวันทันโตหังกริสามิพุทธเสวสุโพธิตัง นังทิเมสรนังวันยังปวนตัวเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวันเชนะวันไตสาตุสาสเนปวนทางเมวันธรรมาเนนยังปุนยังปัสุตังอิทัสสัพเพปิอันตรายาเมมาเอสุตาสเตชะสัง เยนวาจายวเจตสาวาพุทเทสุกัมมังปะกตังมยายังพุทโธปฏิคันหาตุวัจยันตังการันตเรตังวริตุงวะพุทเทอันนมยังธรรมานุสตินยังกโรมาเสสวากาโตภะคะวะตาธรรมโม สันเทติโกอาการิโกเอมิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูนิติอันธรรมยังธรรมาพิกิติงกโรมาเสสวัตาตตาทิคุณโยขวเสนาสยโย โยมากัปปกัปริยันติวิโมคะเพโทธรรมโมกุโลกัปตนาตตาธาริธาริวันธานมหังตมหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสัพพปานินังสรนังเอมมมตมัง ทุติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนังธรรมะสาหัสมิทาสวะธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสกาตาจวิตาตาจหิตาสเมธรรมะสาหังนิยาเตมิสริรันทิวิตันติทัง นทันโตหังจริสามิธรรมะเสวสุธรรมตังนาทิเมสารนังกันยังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนวันตายังสาธุสาสเนธรรมังเมวันธรรมาเนนยังปุญญังปสุตังอิทา กาพเพปิอันตรายาเมมาเฮสุงตาสเตชัสสากายเยนวาจายวเจตสาวาธรรมเมกุกัมมังปะกตังมยายังธรรมโมปฏิคันหาตุอาจยันตังการันตเรสังวริทุงวะธรรมเม อันธรรมยังสังขานุสตินยังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสา นิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจันตาริปุริสายุคานิอันตปุริสปุกะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆทางหุนายโยปางหุนายโยทางที่นายอันทริกรณิโย อนุตรังปุญญาเขตังโลกัสติอันนมยังสังขาพิกิติงกโรมาเสธรรมโชสุปฏิปาติคุณาพิโยโต โยธรรมพิโทอริยปุคละสังกเสโท สีลาธิธรรมปวราสยกายติโต วันธามหังตมริยานคคนังสุสุทังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเคมมุตตมังตาติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนัง สังฆาสาหัสมิทาโสวสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทุกขาสกาตาจวิทาจหิตาสเมสังฆาสาหังนิยาเตมิสาริรันชีวิตันติทังวันทันโตหังจริสามิสังคัสปฏิปันนตัง นาติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจวันเจนะวันไต สาตุสาสเนสังฆังเมวันธรรมาเนนยังปุญญัปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุตัสเตชะสัง เยนวาจายวเจตสาวังตังเทกุกัมมังปะกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตัวจยันตังการันตเรสังวริตุงวะสังเพหันนมยังสัพพพุทธานังนมะการังกโรมาเสนาโม ชนะปาโกโกมังคโรปุริสาสะโพสุมโนสุมโนทิโรเรวตัรติวันตโนโตพีตัวคุณสัมปันโนอนุมาตาสิกนตโมปาทุโมโลกปาโจัวนารตวรสารทิ ทุโมตโรสัตสารโรสุเมโทอัปติปุคโล สุจาตัวสัพโลกาภูพิยตาสเสนราสพูอัตตาสิการุณิโกธรรมทัสสิตโมนุโทสิตาทังอสมัวโลเกติโสจวัตตังวโร พโตตวรโโพโตวิปัสสิจานุปโมสิกิสาพัิโตสัทธาเวสภูสุกทายโกกากุสันโทสัตวาหัวโกนกมโนรนันจหัวกาสะโพสิริสัมปันโนโพตโมสักยปุงคโวติ อันธรรมยังอาทิตาปัจเวกนาปะทังปนามาเสอัชมยังปัจเวกิตวายังจีวรังปริพุตัง ตังยาวะเทวะสิตาสาปฏิฆาตายะกุณหาสาปฏิฆาตายะ มังสมกสวาตาตปชิริงสัพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเทวะลิโกปินาปฏิชาตนาทังปัจมยาปัจเวคิตวายโยปินทปาตัวปริพุตโตสวเนวะทวายนมัทายนมันนายนวิภูสนายา ยาวะเทวะหิมาสกายาสติติยายาปนายามิหิงสุปรติยาพรหมจริยานุกหายาเกติปุรานันจเวทนังปฏิหังคามินาวันจเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนวังชะตาจะพาสุวิหารโรจติ ธมยังอปจเวทิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวาเทวาสิตาสาปฏิฆาตายะอุณหาสาปฏิฆาตายะนังสมะกสวาตาตปสิริงสัพสังภัสานังปฏิฆาตายะยาวาเทวาอุตุปริสยวินนทัน ปฏิสันรานารามาทัง อาชมายาปัจเวกิตวายโยคิลานาปัญจยาเพสชชปริคารุปริปุตโต โสยาวาเทวะอุปันนานังไวยปฏิกานังเวทนานังปฏิกาตายะอาภยาปัญชาปรมตายาติ นธมยังอุติสนาติธานาคาทายโยปนามาเสอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปจายาคุณุตระอาจาริยุปการาจมาตาปิตาจยาตกาปิยามามังสุริโยจันติมาราชาคุณวันตานาราปิจา พระมามาลาจาอินดาจโรกาปาราจเทวตายาโมมิตามนุสาจามัจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิหนตุปุญญานิปกตานิเม สุขังจติวิทังเทนตุกิปังปะเปทโวมตัง อิมินาปุญญากรรมเมนะอิมินาวุติเสนาจา กิปาหังสุระเพเทวทันุปาทานเชตนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาตาชาโตภเวภเวปุชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิยัมินามาลาลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิเยสุ วิปวโรนาโตธรมโมนาโทวรุตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมัง เอโสตมานุภาเวนะมาโลกาสังลพันตุมา ครับก็ขอแจ้งนะครับ ให้คณะพระสงฆ์นะครับภายในวัดแล้วก็ญาติโยมวันนี้ก็จะได้นะเพราะว่าพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญ พระกรรมฐานถวายกุศลแด่พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ สนิทสวนาปัญโยและพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาโกศลวัฒสุขนะตอนนี้ท่านก็นะอาพาธอยู่นะครับ เราก็จะได้นะวันนี้นะพ่อท่านก็ได้กำหนดไว้ให้นะครับนะหลังหลังจากนะญาติโยมนะวันนี้ก็ให้ลุงหมูเนาะเป็นตัวแทนอารัธนาพระปริศพระสงฆ์ นะพระสงฆ์นะรวบรวมเทวดาเสร็จนะเราก็จะใช้บทนโมนะใช้พุทธังชีวิตตังยาวานิพานังนะครับ เสร็จแล้วก็บทอิติปิโสเปิดไปดูไว้ก่อนนะครับนะเพราะว่าถึงเวลามันจะอ่ามันจะได้ไม่สับสนนะครับนะนะครับใช้นะบทแรกอิติปิโสนะครับ บทที่สอง เมตตัญจะนะครับบทที่สามวิรูปเคนะครับบทที่สี่อัปปมาโนแล้วก็อุเท นะครับ แล้วก็นัตทิเมนะยังกินจิรัตนังนะครับแล้วก็สกัตวานะยะโตหัง โพชโพชังโค อ่าแล้วก็บทพาหุงเนาะทุกขปัตตาอ่ามหาการุณิโกนะครับแล้วก็บทสุดท้ายชืชยันโตนะหลังจากชยันโตเสร็จนะพระสงฆ์ก็จะบางสกุลตายนะแล้วก็บางบางสกุลเป็นเสร็จแล้วนะครับนะเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงจะเปิดนะสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็ให้พวกเราร่วมกันนะเจริญพระกรรมฐานเป็นเวลาสสามิบนาที นะเสร็จแล้วก็จะได้ร่วมกันถวายสังฆทานนะครับ ถวายกุศลให้กับนะทั้งสองนะครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพระราชภาวนาโกศลเนาะนะเสร็จแล้วก็นำกล่าวถวายนะกุกุศลนะครับพระสงฆ์ให้พรนะแล้วเสร็จแล้วก็กราบพระเป็นอันเสร็จพิธีนะครับเนาะก็ ก็ตัวแทนนะคารวะก็อาญาตโยมนะรัตนาพระปริศนะครับสาธุวิปติปติปาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังภูธมังครังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยา สัพพยยวินาสายะปริตังคูธมังครัง วิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยา สัพพโรคะวินาสายะปริตังภูธมังครังโอกาสครับปริตโตนมิตังสมิตาพทันตา อวิคิตจิตตาปริตังพนันตุสักเคกามิจรูปเปคิริสิขรตเตจันตลิเควิมานีหิเปรเตจักามิตรุวนาคานี เคหะวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชละทละวิสเมยักะคันทัพนาคา จิตทันตาสันติเกยังมุนิวรวจันนัง สาทวเมสุนันตุ ธรรมสวนาคาโลอะยัมพทันตาธรรมสวนาคาโลอะยัมพทันตาธรรมสวนาคาโลอะยัมพทันตานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต นิพพานังสารนังพันสามิตติยมปิพุทธังชีวิตังยาวันนิพพานังสารนังคาจามิตติยมปิธรรมังชีวิตังยาวันนิพพานังสารนังคาจามิตติยมปิสังฆังชีวิตังย ภวังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารติสันทาเทวมนุสานังพุทโธะควาติสวา ขาตัวพระขวตาธรรมโมสันเทียนติโกอาการิโกเองมีปัสสิโกปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยนิติสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโงอุจุปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสา ังผัวสามีติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังผัวยะติทังจันตาริปุริสายุคานิอันตปุริสักพุกลาเอสภะคะวะโตสาวกสังผัวอาหุนายโยปาหุนายโยทัพพินาย กัสมิงมานาสัมบาวะเยอปริมาณังวนตังอทัวจติริยันจะสัมปะตังเวรังอสปะตังติทันกรังนิสินโนวาสยานุ ิตัวเอตัง สติงอติไตยพรามมเมตังวิหารังวิตมาหุติติงกานุปคัมมสีลวะทัสเนนสัมปันโนกามตสุเวนัยยเกตังนาิชาตุขาภัสยังปุนเรติ ปัตเถยิเมเมตัง เมตัง เอราปเทยิเมชาปยาปุเตยิเมเมตัง เมตังกันหาโวตมะเกมิจักอาตะเกมิเมเมตัง เมตังทิปาตะเกยิเมจตุปเตยิเม ตังเมตังพะหูปเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามังจะตุปโทหิงสิมามังหิงสิปหูปโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพ าจเกวราสัพเพปรารานิปัสสันตุมากินจิปะมะ ติกากตาเมรักขากตาเมปริตาปฏิกมันตุปูตานิโสหังนโมพระคะวตโตนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานังอุเทตยันจักคุมาเอกราชาอริสวรรณโนปทเวปปาโต นตังนามาสามิอาริสวรรณังปทเวปปัสังตยัญจักุรตาวิหเรมุติวสังเยพรหมนาเวตคุสาพธรรมเมเตเมนโมเตจะมังปารยันตุนามันตุพุทธานังนามัน ทิยานโม วิมุตตานังนโม วิมุตติยาอิมันโสปริตังกตวามัวโรจรติ เอสนาอเปตยัญจาคุมาเอกราชา ริสวรรณโนปัทวิปภาโสตังตังนมัสสามิหริสวรรณังปัทวิปภาสังตยันจกุตาวิหารเมุรติงเยพรังมนาเวทกุสาพธรรมเมเตเม ารยันตุนามาตุโพธานังนามาตุโพธิยานโมวิโมตานังนโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกตวาโมโรวาสมกะปยิเต ทิเมสรนังวันยังพุทธเมสรนังวรังเวเตนะสัจวัตเจนะหัวตุเตชยมังวรังนะทิเมสรนังวันยังธรรมโมเมสรนังวรัง สัจวัตเชนโหตุเตชยมังพรังนัติเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังว เจนโหตุเตชยมังพลังยังกินติรตนังโลกเกวิสติวิวิทังปุตุรตนังปุทธสมังนาติตาสมาโสดิภวันตุเตยังกินติรตนังโลเกวิสติวิวิทังปุตุรตนังธรรมสมังนาติตาสมาโสดิภวันตุเตยัง ังกินติรัตนังโลเกวิสติวิวิทังปุตุรัตนังสังฆสมังนาติตาสมาสวดทีภวัตตุเต สังกตวาพวนธรัตนังพวสถังพวตมังวรังอิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะสวตินานาสันตุปันทวาสัพเพตุขาวุปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังพวสถังพวตมังวรังปริราหูปัสมนังธรรม เตเชนะโสตินานาสันตุปัตวาสัพเพพยาวุปสเมนตุเตสัพตตวาสังกรตนางวัวสถังวยตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเชนะโสตินานาสันตุปัตวาสัพเพโรคาวุปสเมนตุเต โตหังภคิเนริยาจะชาติยาชาตัวนาพิชานามิสันติจักปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัตเตนะโสติเตโหตุโสติกัมภัสสยโตหังภคิเนริยาจะชาติยาชาตัวนาพิชานามิสัน จิตจปานังชีวิตาวุโรเปตาเตนะสัตเตนะส่วนติเตหันตุสัตติทายาโตัหังปปินิอริยายาชาติยาชาตัวนาพิชานามิสันจิตจปานังชีวิตาวุโรเปตาเต นสัเจนะวนทิเตัหตุสัพพะทานโคจังขวสติสังขาตัวธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติโพจังขาจตถาภเรสมาทุเปกโพจังขา สัมปทาสินามุนินา สัมมาทานคาตาปวิตาภูอลิกตาสังวันตันติอภิญญายนิ กัจโพธิยาเอเตนะสันตวันเชนะสวติเตหัวตุสัพพทาเอกสมิงสมเยนาตุโมกันลานันจะกัสปังคิลานทุกิเตทิสวาโพชังเตสัจเตสยิเตจตังอภินันทิตวารโรกามัุจิงสุตังอเน สัจวันเชนะสวติเตโหตุสัพพทาเอกตาธรรมราชาปิเกรันเยนาทิปิริตัวจุนทันเทเรนกันเยวะปนาเปตวานาสาธรังสัมโพธิตวาจาภาตาตังหาวุนทาสิทานาสสเอเตนะสัน โสติเตโหตุสัมปทาปนีนาเตจอาภาตาตินนันนำปิมาเอสิลังมักกาหตกิเลสาวปันตานุปาติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพทายันทุนนิมิตังอวมังครันจะโย สกุณาสสะตัวปาปะปะหัวตัวสุปินังะกันตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังคารันจโยจามนาโพสกุณาสสะตัวปาปังกหัวตัวสุปินังะกันตัง รมานุภาเวนวินาสเมตุยันทุนิเมตังอวมังอลันเจโยจามนาปัวสกุณาสสานโทปาปากะหัวโทสุปินังวะกันตังสังฆานุภาเวนวินาสเม สมปิเนมมิตาสาวุทันตังรีเมกรังอุทิตโยราชเสนมารังตาดาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตสสาภวตุเตชยมังกรานิมาราติเรกมะปิโยชิตาสัการาน วรัมปนารวกมากมตาตยาขังขันติสุตันตวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานินาราทิริงขจวนัง ติมาตพูตังภาวังพิกังกรรมสเนวสุตารุนันตังเมตังผู้เสกวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตสสาภวตุเตชยมังคารานิอุกิตกากรรมติหังอสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปตังภุริมาลวันตังอิ สังขตมโนชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเตชยมังกรานิกตวานกาตมุตรังวิวัฒนพิมิยาจินกายตัวนตวัจนังชนะกายมัจเจสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตสสาภวตุเต ชยมังคารานิสัจจังวิหายมติสันจักวาทะเกตุนวานคาพิโรปิตมนังอติอันตะพูตังปัญญาปฏิปัจริตกิตวามุนินโทตันเตตสาภวตุเตชยมัง ปรานิทันโทปนันทพุทธกังวิพุทธังมหิติงปุตเตนะเทระพุทธเกนะสัมมาปยันตัวเอตัวปะเทสวิจินาจิตวามุนินตัวทานเตสาภวตุเตจยมังปรานิทุกขะหตเติปุจเจนะสุตังธรรม วยทิชุติเมพิปกาพิธานังยานาคเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคารานิตาปิพุนตชยมังคาราันตคาตาโยวาจโนทินาทิเนสารเตตันเดมิตวานเน านิจุปันตวานิโมขังสุขังอติกมายนโรสปัญยุทุกขมปันตาจะเนตุขาพยายามปันตาจะเนพยาโสกามปัตนา นิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจังเอหิสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัตตายสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนา พิรตาโหนตุกาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตา มังเอเตนะสัจวันเจนะหัวตุเตชยมังพรังชยันตัวโพธิยามัวเลสักยานา ปะทวิปวกเรงอภิเสกเกสาพะพุนทานังกับัมปัตตัวปะโมตติสุนาปาตังสุมังพลังสุปาปะตังสุหัวทิตังสุกันหัวสุโมหัวตัวตสุเยตังพรหมจาริสุปทังกินังกายกรรมังวาจกรรม ทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปเนติเตปทักขินาปทักขินานิกตวานรพันตเตปทักขิเนปวัตุสาปมังกรังรักขันตุสามปเทวตาสาพพุทธานุภาเว โสทิภวันตุเตภวตุสามพมังอรังรังขันตุสามพเทวตาสามพธรรมานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตภวตุสามพมังอรังรังขันตุสามพเทวตาสัพพสังฆา สัทธา